الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه أبو موسى الأشعري الله أبردناye aeleza كوى amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mu'min kwa ndugu yake mu'min ni sawasawa na jengo sehemu katika jengo ile huipa sehemu ya pili nguvu kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kubainisha jambo hili akaingiza baadhi ya vidole kwa baadhi baadhi ya vidole vyake kwa baadhi kuonesha nguvu ambayo sehemu katika jengo huipa sehemu ya pili hadithi hii imepokewa na al-Bukhari na Muslim rahimahum Allahu ta'ala na iko na fawaid jambo la kwanza hadithi hii inajulisha kuwa mu'min hawezi kumwepuka mu'min mwenzake kumaanisha kuwa mu'min anamhitaji ndugu yake mu'min katika kuifanikisha maisha yake ya hapa duniani na akhira siku zote amuhitaji ndugu yake ili ampe nguvu hawezi kujisimamia yeye mwenyewe na hawezi kujitosheleza jambo la pili inayopatikana katika hadithi hii ni kuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza kuwepo kwa huruma na mapenzi baina ya waumini kuwepo kwa huruma mapenzi baina ya muuminin na ukhuwa undugu na umoja ambao unawafaa hapo ulimwenguni katika kuyafikia malengo yao na jambo la tatu ambayo inapatikana katika hadithi hii ni at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa ni waumini kusaidiana katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla na katika wema kwa ujumla kwa hivyo ni wasia wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mu'minun wawe kitu kimoja wawe ni wenye kuhurumiana wawe ni wenye kusaidiana katika mambo yao وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم